Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag torsdag den 9. 6. 2016, uh, Ramadan 2016. Vi har med uh, kun Ramadan Durus, og vi regner med, at vi holder det. Og i dag uh, kommer jeg til at tale om uh, øh, tilavet al-Quran, læsningen af al-Quran.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 النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Hvorfor كيف vi snakke om tilawatul القرآن Hvad er tilawatul القرآن Det er recitering af Quran, læsning Hvorfor er det vigtigt for os alle sammen at læse Al-Quran? Hvorfor er det vigtigt, at vi læser Al-Quran på arabisk? Hvorfor har Allah nedsendt Al-Quran til os? Der er mange spørgsmål, som vi forlanger, at vi finder nogle svar på det. Og det er vigtigt. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah, vers nummer 151. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Ligesom vi har sendt en profet blandt jer, som taler samme sprog, som I taler. وَيُزَكِّيكُمْ Og han er, hvad betyder يُزَكِّيكُم? Ah? Øh, ja, Меня на ikke التزكية ناشية في عربي أنا بزكي فلان معك أيوة تشيل قرم ويعلمكم الكتاب لا يبون والحكمة السنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الآن som I kendte Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Nahl, vers nummer 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم Når du reciterer Al-Quran, så skal du søge tilflugt til Allah fra hvem? Fra shaitan. Hvorfor? Men hvad er det, shaitan gør for mennesker? Det skal tale højt. Vaswas. Ja, waswasa. Han laver waswasa, visker i ører. Hvad mere? Hvad er det, shaitan trækker os til at udføre? Haram. Haram. Dårlige handlinger. Ikke kun haram. Dårlige handlinger. Det kan ikke være haram, men det han trækker til, at vi laver dårlige handlinger. طيب. Det er vigtigt for os, når vi reciterer Al-Quran, og specielt et, øh, en sura, som vi læser ofte. Der er en sura, hvor du og jeg og alle mennesker skal læse og, og læser ofte. Hvad er det for en? Al-Qur'an. Ayatul Kursi læser du ofte? Al-Fatiha. Hvorfor? Fatiha til salat, fordi vi læser den hvornår? Når vi beder. Og hvis man beder uden Fatiha, Så er så er det motler. så er salat batil. Og batil betyder hvad? Ugyldig. Ugyldig, ja. أيوة طيب من hvad er der med salat, hvad hvad er der med Fatiha? Hvad er specielt ved Surat al-Fatiha? Den fortæller alt om islam. Ejwa, den fortæller alt om islam. Og hvis vi tager starten, nummer et, det er hvad? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Man er taknemmelig over, hvad Allah har givet os. Og starten øh, kører den et dialog øh, med at være alt taknemmelig, og pludselig så begynder man at tale om at blive sat på den rette vej. Og så til sidst dua på to nationer, jøder og kristne. Hvis vi kigger her, i din salat, i slutningen af Fatiha, så skal du sige Amin. Hvorfor? Øh, tak Gud. så det er en bekræftelse over for Allah subhanahu wa ta'ala, at det vi har sagt er korrekt. Er Ja. Og der kom en beretning, hvis din amin matcher den amin af malaika, så bliver dine sønder tilgivet af Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, Al-Quran, den er blevet nedsendt til hvem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. طيب, hvordan blev den nedsendt først? Det er Jibril, der kom med den. Nej, Koran den er blevet nedsendt til den første himmel. Og fra den første himmel, så bliver den nedsendt hvorhen? Til jorden. Til jorden. Og hvordan blev den nedsendt til jorden? Øh, Spredt. Hvordan spredt? Efter episoder. Efter hvad? Episoder. Hver gang der var en episode, så kom Jibril alaihi salatu wassalam selvom- med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب. Allah har lovet Muhammad sallallahu alaihi wasallam i lovning, som han sagde i surat al-Qiyamah, vers nummer 17-18. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Vi skal få den samlet. Ha? Og du kan lære at recitere den. طيب. فإذا قرأناه når vi reciterer den فاتبع قرآنه så skal du følge hvad? Koran. Koran. طيب. Vi tager den, øh, vi tager den stille og roligt. Hvad er, det, hvad er det, den her vers siger til os? Hvem er det, der skal samle Koran, så det bliver ligesom et bånd? Selvom Muhammad sallallahu Allah. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Hvem er det, der forplanter ayaten i hjertet på Muhammad sallallahu alaihi wasallam og herefter på muslimerne? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvem er det, der får samlet styrkerne sammen, så alt bånd som befolkning kommer til at blive sat på, er det er Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ Læs med her. Når vi reciterer den, når vi læser den, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ Så skal vi følge hvad? Koran. Hvorfor? Koran er, det er ligesom <clears throat> reglerne i vores liv. Ah, det er vores livsstil. Ja. Det er vores livsstil. Så reglerne, som vi snakker om, vi skal følge, er Al-Quran. Og vi som mennesker, vi skal følge disse regler til prik og punkt. Vi kan ikke leve uden disse regler. طيب. Læsning af Quran er vigtigt. Allah siger, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Reciterer quran tartila, smukt. Recitering, hvad betyder recitering? At læse med? At læse med? Med smuk stemme. At læse med? Smuk stemme. Hvordan læser man med smuk stemme? Man siger, med Det vil sige, at man reciterer ordene korrekte. Og vi er nødt til, når vi reciterer øh, Koran korrekt, så skal vi begynde at sætte de ahkam, disse ahkam, disse regler, som vi er forbundet til at have i recitering. Og hvis vi ikke læser med recitering, så fejler vi ofte. Fordi så kommer ordene til at have en helt anden betydning. Ahsan. Ahsan. Øh, der er også noget forbindelse, øh, der er også en forbindelse mellem læsning af Koran og iman. Hvorfor er der en forbindelse mellem læsning af Koran og iman? Det Koran og iman, det hænger sammen. Koran og iman hænger sammen. Hvordan? Det vil sige, øh, iman skal lære mange ting fra Koran. Iman? Hvem er iman? Det er ikke en kvinde, snakker om. Iman. Ikke en iman. Iman. Iman, iman, tro. Kan jeg tro på, at så skal vi læse Koranen? Hvad siger du? Ja, ja, for. Hvis vi tro på Allah, ja. så skal man læse Koranen. Jamen, øh, hvad, hvad er det iman? Hvad sker der med iman? Når du læser Koran, hvad sker der med din iman? Det, det bliver stærkere. Det bliver stærkere. Det bliver for højt. Er det ikke det? Ja. Hvorfor siger du ikke noget? Du vidste det godt. Nej. Det vil sige, at din iman der bliver Stærkere. stærkere. Hvorfor bliver din iman stærkere? Du får mere viden. Du får mere viden. Tayyib. Men når vi læser Koran, når vi for eksempel siger Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه hvad er, det, hvad er det, jeg optjener? Det optager sådan at Hasanat, jeg optjener hvad? Belønninger. linjer. Tayyib. Når jeg optjener belønninger, hvad sker der med min iman? Det bliver stærkere. Den bliver stærkere. når jeg er forbundet til Koran, når jeg læser Koran, når jeg reciterer Koran, jeg hele tiden har kontakt med Koran. Hvad er det, jeg, jeg begynder at komme væk fra? Alt, der har noget med haram. Alt, der har noget med haram. Alle de ting, som er forbudt. Fordi Koran er med til at forhindre os til at udføre noget, som er dårligt. Allah subhanahu wa ta'ala siger al-Quran al-Karim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب تدم dem som كذبون يتلونه de reciterer حق تلاوته إذن بس bedste أولئك يؤمنون به de er ret troende på det وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ det vil sige dem som ikke tror på det فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ det er de fortabte طيب, hvorfor siger Allah om læsning af Koran dem som læser det i de bedste recitering det er dem som er troende og dem som ikke tror på det de er de fortabte hvad er det der skiller mellem læsning og ikke læsning. Yani, hvis jeg henter en person og siger, læser Koran, falder, så får du succes. Hvad skal man tro? Man skal tro på Allah, man skal tro på det indhold, man skal arbejde efter disse indhold. Hvordan arbejder man efter disse indhold? Man bruger tid på det. Man bruger tid på det. Hvordan praktiserer man tingene? Hvordan praktiserer du tingene? Med at øve tingene. Med at holde sig væk fra haram med at gendanne sig til tingene, som er halal, hvor Allah beder os om at gøre. طيب. Der er også en speciel noget med hensyn til læsning af Koran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger i Koran, Al-Mahiru ma'a safarat al-kiram al-barara. Al-Mahir, ham der reciterer Koran flydende. Ja. Allah siger, Al-Kiram al-Barara, sammen med malaika. وأن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع هم som læser Koran og hakker i sine læsninger وهو عليه شاق og det er ligesom, den er ligesom en kæmpe byrde på ham له أجران han har to belønninger selvom at Koran for ham er tung i læsning og han bruger tid på det så vil han få belønninger alligevel hvorfor? Hun har prøver. fordi han prøver han skal bestræbe sig og hvad er det vi skal hele tiden? Prøv. prøv. Hvilken bog er den bog, som du og jeg og enhver person skal recitere i hele tiden? القرآن ضفة Det er den rette bog, den eksakte bog. Og hvad er det, Koran gør for os? Koran er en optjeningsmaskine. Ikke så stoppet. Nej, det er en optjeningsmaskine. Når du har brug for hasana, så læser du Koran. Så hver gang, når du læser Koran, så vil Allah subhanahu wa ta'ala give dig hvad? Belønninger. Det er gratis belønninger. Ligesom salat. Hver gang du føler, at du har tid, så lav wudu og lav salat. Hver gang du rejser dig op, og du synes, øh, du har behov for et eller andet, så lav wudu og lav salat. Wudu, den fjerner hvad? Øh, bakterier. Bakterier? Nej, <laughs> fjerner Hvad, når, du, når du laver wudu, ha, hvad er det, du, øh, du gør? Ah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam han fortalte, han sagde, hvis der er en flod, der løber foran jer, og der er en, han vasker sig af den her flod, af de dårlige, det vil sige, han prøver at fjerne de dårlige ting fra hans krop. Så ser Muhammad sallam, hvad sker der så? Så siger Sahaba, så fjerner han de beskidte ting fra ham. Så sagde han, sådan er det med wudu. Den fjerner de dårlige gerninger. Jamen, vi snakker ikke bakterier nu, vi snakker dårlige gerninger. Jo. Så wudu er med til at fjerne dårlige gerninger. Og hver gang du optjener dårlige gerninger, om du gør det med dine øjne, dine hænder, dine fødder, så er Koran med, eller så er wudu og salat og Koran med til at fjerne det. Taib, hvor mange slags læsninger af Koran har vi, tror jeg? Mm. Metoder at læse Koran på? Mm. Der er fire. Nummer et, den hedder tartil. Den hedder at-tartil. At-tartil, det betyder, at du læser Koran, hvor du læser bogstaverne af Koran eksakt. Og plus, når du læser tartil, så er selve tartil øh, nævnt i Koran, hvor Allah sagde, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, at Koran er blevet lagt til at være i, i en rytmisk måde at læse på. Og sahaba, rubwanullahi aleyhim, elskede at læse Koran murattala. Murattala. Så der er mange af jer, der siger, hvordan er tartil? Der er mange måder, altså tartil, hvis, hvis I kigger på det, så er det ligesom øh, dem, der kender Abdul Basit, alaihi rahmatullah, hvordan Abdul Basit, øh, rahimahullah, læste, hvor man kan høre bogstaverne, man kan, man kan Den er lidt lang, det er, men det er en læsning, og det er den bedste måde at læse Koran på. Så kommer nummer to, Al-Hadr. Al-Hadr. Al-Hadr, det betyder at læse Koran lidt hurtigere. At læse Koran lidt hurtigere. Dem, som kender Koran, så er det ligesom, man lytter til hvem? As-Sudais. Hvor Sudais, han siger, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Lidt hurtigt. Øh, er den tilladt at læse sådan der? Nej. I salat må man gerne læse hadr. Og hadr, men man skal opretholde al-ahkam. Man skal opretholde hvad? Al-ahkam. Man må ikke bare snyde i ahkam. Man må ikke glemme al-ahkam. Ligesom når man læser Koran, så skal man opretholde al-ahkam. Så den tredje læseform, den hedder At-Tadwir. At-Tadwir. At-Tadwir er lidt hurtigere end Tartil, og lidt langsommere end hadr. Lidt hurtigere øh, end Tartil, og lidt langsommere end hadr. Og det hedder At-Tadwir. At-Tadwir. At-Tadwir betyder rund. Hvordan læser man? Så læser man sådan der. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تنهى التدوير ورن أع هو أن ترتيل ولانسما إلى لانسما أن حد وصحابة دين سيستة بوضع أليسكو تنهيضة التحقيق التحقيق At tahqiq, der har været uenig blandt ulama. Er det ligesom tertil, eller er det langsommere end tertil? Jeg mener, og mange andre mener, at selve tahqiq er langsommere end tertil. Og at tahqiq er, hvor man giver bogstaverne, og man bruger det mere til at undervise i. Så læreren giver eleven en metode, så når han læser det, så begynder han at bruge udtal af hver bogstav. For eksempel, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Så begynder man at læse bogstaverne, og giver den, hvad det er behov for, at de skal have. Hverken mindre eller mere. Og tahqiq og tartil ligger op af hinanden, men tahqiq er lidt langsommere og mere en undervisningsmetode, som man bruger til at undervise eleverne i. طيب. For at læse Koran, man skal have nogle adab. Hvad betyder adab? Adab al-Quran. Adabul bayt. آداب البيت آداب الصلاة أيوة en opførsel, en høflighed, man skal danne, når man skal læse Al-Quran. Så eksempel. Hvad skal man gøre, inden man læser Al-Quran? At lave wudu. Tahara. At tahara. At rense sig. Dej. Øh, hvad, skal man, øh, hvad skal man gøre efterfølgende, når man øh, har lavet wudu og har hentet Al-Quran? Nej, ind da. Læ læser du Koran på toilettet? Nej. Hvor skal man læse Koran? Det rette sted. Det rette sted, præcis. At læse Koran det rette sted. Nej. Øh, hvad er sunnah, inden man starter med at læse Koran? Og bruge سواك سواك الله الله أدغو سواك يبيك طيب Nu har man sat sig, og nu skal man læse, så skal man sige, inden man starter, man skal bruge isti'ala, a'udhu billahi minash shaitan rajim, som betyder, jeg søger tilflugt til Allah, til at beskytte mig fra den her shaitan. Fordi når du sætter sig for at læse Koran, hvad er det shaitan kommer og vil gøre? Hvordan? Aywa. Han laver waswasa, forstyrrelser gør dig søvnig, træt, begynder at gabe. Ah. <laughs> Er det ikke det, der sker? Når man begynder at læse Koran, så begynder man at gabe. Arh, jeg skal læse. Men når du ser tv, når du ser fjernsyn, når du læser noget andet, du bliver ikke træt. Lige pludselig Koran, så er du træt. Nej. Øh, når man læser Koran, skal man forstå indhold. Det er vigtigt, at man prøver. Der er nogen, der læser Koran, de ikke er araber. Hvad skal de gøre? Hvis de kan få nogen til at oversætte eller læse oversættelse, så er det godt, fordi så har det en forståelse af indhold. Hvad med at græde? Er det vigtigt at græde, når man læser Koran? Ja. Ja, det er godt at græde, når man bliver rørt af Koran. Men det skal ikke være på en måde, hvor ligesom folk de overdriver. Men læsning af Koran er med til, at man er tilknyttet til ordene, tilknyttet til at læse indholdet, så man kan ligesom føle sig, man er med. Og det er vigtigt. Øh, der er flere ting, som øh, vi er øh, ligesom øh, ved, eller vi skal ligesom praktisere. Al-qira'a, at læse. Al-ittiba' at følge. Hver ord kommer vi til at snakke om. العمل at handle الرواية kørning الإنزال nedsætning القراءة det er vigtigt for os når vi reciterer Koran at læse Koran korrekt Al-ittiba' det er vigtigt når vi øh, følger Al-Quran at følge Al-Quran korrekt hvorfor? Øh, der er mange grupper, der, der, der følger Al-Quran, hævder det. Men de misbruger Al-Quran. De dræber i Allahs navn. De slagter i Allahs navn med at misbruge Koran. At handle, at handle korrekt i henhold til sunnah. Hvad Muhammed gjorde, de gør det. al riwaya hvordan den er kommet til os. I hvilken vej den er havnet hos os. الإنزال ولندن بن نصر بماذا كان من القرآن في محمد جبريل جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل عليه الصلاة والسلام طيب ونو ادي بس وليس القرآن ليلة القدر ليلة القدر <laughs> رمضان في رمضان طيب قول أه، أول رمضان بعد بعد venons بعد البداية بعد Aften. Hvad er det, du laver hver dag, Når når du bærer. når du beder salat? طيب. Hvornår er det bedst at læse Quran om natten? Starten af natten eller slutningen af natten? Slutningen af Det vil sige den sidste tredjedel af natten. Ja. Så er det, så er det godt at læse Koran. طيب. Øh, at læse Koran mellem Maghrib og Isha. Det er også sunnah. Øh, at læse Koran efter Salat al-Fajr. Det er det også sunnah. We're ادي at او لو حفظ hifl. صفو ادي why او لو حفظ hifl. On that? ونوع افتى فجر حفظ افتى فجر اعدي إيه بيست هتلاقوا حفظ افتى عصر اعسكر إيه بفا ايوه صاروا فاضي لوا ثمانتين ليلة Man har rejst sig op og lavet wudu, og så er hjernen den er frisk, og så kan man lave hybrid. Uh, hvor meget skal vi læse af Koran? Hvor meget, hvor, meget, hvor meget synes du, at du og jeg og enhver, hver person kan læse, hvad de kan magte? Men du skal altid holde kontakt til Koran. Hvordan det? Det er det, som skal indstille hver dag At du læser en side hver dag, det er din minimum. Det må gerne være mere, men det må ikke være under. Max en side. Minimum en side. Ja, max. Det er din Nå, nå, nå, ja, ja, ja. minimum en side. Din max er, mashallah, mange. <laughs> Max Mashallah. det helt godt om. Nej, Ja. max en side. طيب kender I en, der har læst øh, hele Koran på en dag? Hvem? Og du lavede qiyam al-layl på hele Koran. Han startede med al-Fatiha og sluttede han hele Koran af. Hvorfor? Sådan var sahaba. Allah har givet den baraka. Det vil sige, når man læser al-Quran, så skal man læse al-Quran, som skal have en minimum. طيب, hvad så hvis man kender kun de små surah? Hvad skal man gøre med dem? Hvis man... Repetere den. Næsten. Hvorfor skal man repetere Koran? Hvad er det, der sker med Koran, hvis man ikke repeterer det? Den forsvinder. Den darfer af af hovedet. Så det, man skal sørge for, man skal sørge for at læse Koran. Jeg giver jer nogle eksempler. Hvad er sunnah? I salat al-jum'ah, tag det sunnah og læse surat al-jum'ah øh, i salat, altså imamen læser surat al-jum'ah, eller han læser sabbih isma rabbika al-a'la, eller hal ataka hadithul ghashiyah. Og det ledes i surat, i surat al-Eid. Han kan læse surat Qaf og surat al-Qamar. Eller øh, Sabih Sbarabbika al-A'la og Ghashiyah. I øh, sunnat al-Subh, det vil sige ikke al-Fajr, men sunnat al-Fajr. Så det er meget godt at læse øh, i, i, efter Fatiha, قل يا أيها الكافرون i rak'a nummer 2 at læse Qul huwa Allahu ahad. Det er faktisk sunnah. Øh, der er mange sunan. Øh, jeg tror ikke, jeg vil ligesom nævne det. Øh, men jeg vil bare fortælle jer, at det er vigtigt, at man reciterer Al-Quran ofte. Så har man et bånd mellem, mellem dig som en person og Al-Quran. Når du står op, læser Al-Quran. Når du går i seng, læser Al-Quran. Læs fra din egen hifr. Husk en surah, så repeter den af dig og dig selv. Også når du laver sport, når du laver det ene og det andet, øh, så husker du at lave, uh, recitere uh, den her ayah eller den her sur. Uh, læsning af surat al-Fatiha. Vi ved alle sammen, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam han fik al-Fatiha. Øh, og al-Fatiha er en speciel sura. Og det har vi nævnt tidligere. Varför är det en speciell sura? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt den på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og den her nation skal læse al-Fatiha til dommedag. Øh, og der er en hadith, som siger, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس هنا ان لسا محمد صحابي say بينما جبريل قاعد عند النبي تجبريل صلى الله عليه وسلم هذا محمد صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوت كصوت الباب الذي فتح han hørte bare ligesom en åbning af døren فرفع رأسه så han løftede sit فقال هذا باب من السماء فتح اليوم det er en dør som blev åbnet fra himlen لم يفتح قط إلا اليوم det er først i dag den فنزل منه ملك إن إنجل كم نفعل فقال سي هذا ملك نزل إلى الأرض تيت إنجل تم كم لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال فسلم وقال صحيح ستان أسي أبشر تو أبشر Nej, der er en nyhed til utituma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Han sagde til ham, der er en nyhed til dig, som du er i vente. Der er to lys, som ingen af de tidligere profeter før dig har fået. Fatihatul Kitab wa khawatim surat al-Baqarah. Fatihatul Kitab, det betyder al-Fatiha, og khawatim surat al-Baqarah, det er slutningen af surat al-Baqarah. Og hvor er slutningen af surat al-Baqarah? Lad. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته hver gang når du spørger Allah så er det faktisk godt at læse al-Fatiha og læse disse ayat og spørge Allah om det du har behov for طيب så har vi ayat al-Kursi hvad er der med ayat al-Kursi? Hvad er specielt ved ayat al-Kursi? Hvilken ayat i Koran er den, øh, den største af som dræber shaitan. Ayo, أيوة آية الكرسي الله لا إله إلا هو al القيوم Så ayat al-kursi er med til at dræbe shaitan, nedlægge shaitan. Og ayat al-kursi er faktisk a'zamu ayah. Og det er derfor, da Muhammad s.a.v. spurgte Ubay ibn al-Ka'b, sahabi Abel Mundir, hvilken aje i Koran er den bedste aje? Så sagde han, aje til kurs. طيب في هاوس صورتان آه، بلوكالت الزهروان تاع البقرة وآل عمران ذالما البقرة وآل عمران البقرة وآل عمران كما يوم القيامة ligesom غمامتان ligesom to skyer og de er mørke men de lyser Og her disse er ja, dem, som, som reciterer den og læser den og lærer den udenad, det bliver opløftet højt hos Allah. Og det er derfor hos sahaba, dem som kunne al-Baqarah, blev prioriteret højt. At ham der, han kender al-Surat al-Baqarah. طيب. Øh, det er vigtigt at recitere Koran, at repetere den, at huske på den, at få nogen til at ligesom øh, tjekke din hifl, fordi hvis du ikke gør det, så vil det falde øh, mellem to stole, og så klemmer du. Øh, طيب. Koran er en beskyttelse? Ja. Ja. Hvordan? Det er nærmest slags hijab. Det er en slags hijab, en beskyttelse, så Allah beskytter dig fra alt ånd, fra djinn, fra menneskene, som er djinn, fra øjet, fra alt, hvad der kan komme. Koran giver os, din, nu laver vi resume. Vi tager lige sådan en hurtig resume. Koran er med til at øh, opløfte din status hos Allah, Tayyip. Koran er med til at øh, forbinde dig med Allah. Du og jeg, vi husker Allah for lidt. Er det ikke rigtigt? Hvornår var det sidst, du husker Allah? Ah, For nu er det fordi Ramadan, man er sulten. Kan den ikke også hjælpe en, når man risikerer den meget? Okay. Ja jo, den kan hjælpe en. Dejeb. Men nej, kan den ikke også hjælpe dig med at huske også andre ting? For eksempel hvis nu... Hjælp de fattige. Ja. Du kan, du kan, når du reciterer Koran, så husker du masser af ting. Og det er derfor, det er vigtigt for os, at vi holder os til Koran og gør Koran til at være vores base. Og inshallah, bi idnillahi ta'ala, at fra den her dag, vi skal lova Allah at vi skal ha et minimum av Koran hver dag. Inshallah ta'ala. تعالى بارك الله فيكم جزاكم الله الخير och må Allah subhanahu wa ta'ala give jer det bedste af det bedste af de her ramadan-dage. Hvis I har nogle spørgsmål. Har I nogle spørgsmål, jeg er mashaykh på nettet? Og har I nogle spørgsmål? Ja. Nej. Men er det rigtigt, at det svarer til hele Koranen? Qul hu Allahu Ja, det er en tredjedel af Koranen. at læse Qul Allah Ahad, det er ligesom at læse en tredjedel af Koran. Barakallahu fikum. Shu Abu Aida. Er du tilfreds? Jazakallahu khair.